بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و بعد خب درس چهارم را شروع میکنیم از این کتاب مبارک المعتقد الصحيح اعتقاد صحيح از علامه السلام برجس رحمه الله در درس چهارم هستیم شیخ السلام میگوید المعتقد الصحيح في توحید الالهیه معتقد اعتقاد صحيح در توحید الوهیت یکم اعتقاد صحيح در اعتقدار توحید ربوبیت بود دوم اعتقاد صحیح در توحید اسماء و صفات اعتقاد اهل سنت و جماعت و منهج صحیح و طریقه درست درباره توحید درباره اعتقاد توحید اسماء و صفات اکنون در این درس اعتقاد صحیح درباره توحید الوهیت یا توحید الوهیت چه میگن توحید الوهیت یا توحید الوهیت يعني يك إلهي يك إله را يك الله را عبادت кардан شيخ مقباد ومن جملة اعتقاد أهل السنة إفرادهم الله بالعبودية إكاز اعتقاد أهل السنة والجماعات يك دانستن اهل والجماعات يك تو عبادت کردن اهل السنة والجماعات الله را هست افرادهم الله يعني تنها دانستن الله بعبادت عبادت خب یکی از اعتقاد اهل سنت و جماعت که خیلی اعتقاد مهم است و این پیغمبرها فرستاده شد و به خاطر همین توحید الوهیت آتش جهنم برای کسی که شرک بیاره به الله آفریده شد جنت و دوزخ به خاطر همین توحید الوهیت است پیغمبرها به خاطر همین توحید الوهیت یعنی تا اینکه تنها الله عبادت شود فرستاده شد و همچنین کتابها به خاطر همین نازل کرده شده خب که الله سبحانه و تعالی را عبادت کنند و به الله سبحانه و تعالی شریک نآورند شیخ میگوید فلا یعبدون مع الله اله آخر اهل سنت و الجماعات عبادت نمیکنند همراه الله معبود دیگری را بله یکی از بزرگترین اعتقاد اهل سنت و الجماعات این در توحید الوهیت هست که منهج اهل سنت و راه و روش اهل سنت و الجماعات در توحید الوهیت منهج صحیح داره که تنها الله سبحانه و تعالی را عبادت میکنه که همه عبادت های همه عبادت ها را تنها برای الله صرف میکنه چی ذبح هست چی نظر هست چی سجده هست چی رکوع هست چی دعا و ندا زدن و فریاد کردن است یکی از بزرگترین اعتقاد اهل سنت الجماعات و واضحترین منهج اهل سنت که تنها الله را عبادت کردن بنابر همراه الله معبود دیگری را عبادت نمی مثل قبوری ها مثل رافضی ها مثل اهل شرکی که با الله شریک می آرند حتی الله را فراموش کردند عبادتاشان از ذبح و نظر و یاردن طلب کردن و کمک خواستن و و غیره به غیر الله صرف میکنن و دعوا دارن که این دعوا دارن که این گویا محبتی دوست داشتن اهل بیت که یا حسین گفته فریاد کنی یا ابوالفضل گفته از جاد بخیزی یا علی گفته برخیزی یا بعض این قبوری ها گویا که دعوای محبت و دوست داشتن اولیاء الله هست که باید اونها را فریاد کنی در سختی و در در آسانی در هر حالتی که هستی اولیاء الله را دعوت کن گفته این قبوری ها مردم را از عبادت الله دور میکنن و, عبادت غیر الله را برای مردم زیبا و خوب نشان میتین بر شیخ میگوید فلا يعبدون مع الله اله آخر این إيه سخن خیلی سخن آسان است که همراه الله کسی را عبادت نمی کنند این آسان است لیکن در تطبیق در عمل که انسان خیلی میشنوه که مثلا یک کسی میبینی میگه و نبی قسم به پیغمبر یک کسی دیگه میبینی که مثلا یا علی گفته میخیزه یک کسی دیگه میبینی که فلانی در پشتت باشه یعنی از جهت یاردم و کمکت سبحان الله در سخن آسان است که گویا تنها الله عبادت شود اما در جامعه و مجتمعی مسلمان ها الا من رحم ربك خل شرک نشه شده است اهل سنت عبادت نمیکنن همراه الله معبود دیگر را بل يصرفون جميع الطاعات التي امر الله بها امر ايجاب او استحباب لله وحده لا شريك له بلکه اهل سنت تمام طاعت ها و عبادت هاشون به الله صرف میکنن تنها برای الله انجام میتین خواه همون طاعت ها و عبادت هایی که الله امر کرده است او امر ایجاب باشه یعنی کارهای واجبه را مثل نماز و روزه را به خاطر الله زکات حج یا امر استحباب باشه یا مستحب صدقه کردن یا حتی مستحب بیرم تنها برای الله تنها عبادتاشان تنها برای الله انجام میتین و برای الله صرف میکنن و به خاطر و الله را عبادت بکنن به تمام انواع عبادت ها خب زیرا این هست حق الله سبحانه و تعالی چون که حدیث بخاری هست حدیث معاذ بن جبل پیغمبر صلی الله علیه و سلام گفتن حق الله بالای بنده ها چیست خیلی سوال مهمه دانستنش خیلی مهمه جوابش آیا میدونید حق الله بالای بنده ها چیست حق الله ذوالجلال الله آفرنده آسمان ها و زمین الله که صاحب دوزخ است و صاحب جنت حق الله علی الع... آیا میدونی حق بنده ها الله سبحان حق الله سبحان تعالی بالای بنده ها چیست حضرت معاذ گفتن حضرت معاذ ابن جبل گفتن الله و رسول اعلم بعد پیغمبر صلی الله علیه و سلام گفتن أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا اینکه الله را عبادت کنن و به الله سبحانه وتعالى تعالی چیزی را شریک نآورند به الله سبحانه وتعالى تعالی چیزی را شریک نآورند نه شرک شیئا نکره از در سیاق نفی يفيد العموم افاده عموم میکنه یعنی نه شرک اکبر بیارن به الله ذبح زبح و نظر و و استعانت و یاردم و کمکشان از غیر الله طلب نکنن و همچنین شرک اصغر هم در بر میگیره که ریا و خودنمایی و نشانتهی نکنند بلکه عبادتاشون تنها به الله صرف کنند شیخ میگه فلا یسجدون الا لله پس فلا یسجدون الا الله پس اهل سنت و سجده نمیکنند مگر برای الله الله را تقا سجده میکنند سجده هاشون ولا یطوفون الا لله بالبيت العتیق و طواف نمیکنند مگر برای الله در گرد خانه کعبه به خاطر در گرد قبرها طواف نمیزنند در گرد گنبد شیخ ها رقص و بازی نمیکنند در پیش پیرها دور نمیزنند بلکه تنها یک جای توافگر دارند جگاه دارند که اون هم کعبه هست ولا ينحر ولا ينحرون الا لله نحر ذبح نمیکنند مگر برای الله پنترین چیز عقیقه میکنند برای الله ذبح میکنند قربانی میکنند برای الله ذبح میکنند حتی برای مهمانی می دیگه مهمان وقتی اکرام میکنه لیکن به خاطر الله ذبح میکنه و ذبح به غیر الله نمیکند نه به خاطر به نام پیر نه به نام جن نه به نام ولی نه به نام نبی بلکه ذبح را بسم الله الله اکبر گفته ذبح میکنند ذبیحه را نحر و ذبحشان تنها برای الله زیرا الله به امر کرده است ان اعطیناک الکوثر سوره مؤسی آیات از همه مختصرترین قصیرترین سوره های قرآنی سوره کوثر هست که همه حفظش میدانه لكن معناش دانستن الإسلام هم مهمه تفسیرش هم الله قال ان أعطيناك الكوثر <clears throat> ان أعطيناك الكوثر پیغمبر صلى الله عليه وسلم سلم موبتو كوثر به تو حيري را دادیم خیر بسیاری را فصل لربک وانحر پس بخوان نماز بخون برای پروردگارت نمازت را الله بخون وانحر ايضا لربك فصل لربك وانحر اي وانحر لربك نماز را براي پروردگارت بخون همچنین نحر و زبح و زبیحتم تنها برای الله بکن در مختصرترین آیت مقصرترین آیت الله سبحانه وتعالی مگد فصلی لی ربک وانحر نحرم زبحم نحر یعنی زبح زبحم باید تنها برای الله سبحانه وتعالی باشد خیلی که نماز مخصوصی الله سبحانه وتعالی هست همچنین زبحم مخصوصی الله سبحانه وتعالی هست ولی انظرون الا لله نظر نمیکنن عهد نمیکنن نظر نمیکنن مگر برای الله نظر به خاطر پیره نظر به خاطر ولی نه تن نظر به خاطر دین نه, تنها نظر برای الله میکنن اگر رفت فرزندم سوق سلامت بیا برای الله اگر ابتدای نظر مکروه است یا حرام است لیکن نظر هم که کردن تنها برای الله نظر میکنن ولا ينظرون الا لله ولا يحلفون الا بالله قسم نمیخورن مگر به الله والله بالله تالله به الله یا که به یک از نام ها و صفات یکی از نام و صفات های الله سبحانه و تعالی اما قسم به نبی که ون نبی قسم به پیغمبر یا قسم به آفتاب یا به محتاب یا قسم به پیر یا به قسم به چهار کتاب همه اینها شرکی به الله سبحانه تعالی هست شرکی از غر هم که باشد پیغمبر صلی الله علیه و سلم من کان حالفا فلیحلف بالله ای حدیث ها در این باب خیلی صریح هستند خیلی صحیح هستند دلالت هم آشکار است که من کان حالفا فلیحلف بالله هر کی قسم خورنده هست پس قسم به الله بخونه پیغمبر صلی الله علیه وسلم میگه من حلف بغیر الله فقط کفر او اشرک پیغمبر وقتی ایام میگن و نبی گویا دعوای محبت پیغمبر دارن حتی بعضی ها میگن بعضی مصری ها میگن سعودیگی ها پیغمبر را دوست نمیدارن برای که با او قسم نمیخورن خیلی خطای بزرگ است خود همو پیغمبر صلی الله علیه وسلم میگوید که من حلف بغیر الله فقد کفر او اشرک هر که قسم بخوره بغیر الله به تحقیق کافر شده است یا مشرک شده است والعیاذ بالله بلا به خاطر همین ولا يحلفون الا بالله ولا يحلفون الا بالله قسم نمیخورن مگر به الله سبحانه و تعالی قسم خوردن به پیغمبر این شرک است نه اینکه دعوای دوست داشتن پیغمبر و احترام او است نه بلکه شرک است زیرا پیغمبر صلی الله علیه و از این هم راضی نیست زیرا پیغمبر نمیخواهد که حق الله به او بتی حق الله سبحانه و تعالی که تنها عبادت کردن است که به پیغمبر داده شود ولا يتوکلون الا علی الله توکل نمیکنند مگر به الله و نان به تومار توکل نمیکنند بلکه به الله سبحانه و تعالی به خوجه خیز رو به بهاودین و دیگرها تکیه نمیکنند بلکه توکلشان و اعتمادشان تنها به الله سبحانه تعالی هست تنها الله سبحانه تعالی حافظون اونها هست نگهبانشان است و من یتوکل علی الله فهو حسبه هر که توکل کنه به الله سبحانه تعالی الله کافی او هست او را کفایه میکنه ولا يدعون الا الله دعا نمیکنند نمیخوانند مگر الله را یا رب میگویند یا الله میگویند یا حسین و یا عبد یا جیلانی و فلانی و نمیگوین بلکه ولا يدعون راهی الله سبحانه تعالی کسی را ولا يدعون الا الله دعا نمیکنن مگر الله را الله سبحانه تعالی میگه وقال ربكم ادعوني استجب لكم الله سبحانه تعالی امر میکنه ادعوني من را دعا کنه من را فریاد زنه و الله سبحانه تعالی میگه اذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي قبول میکنم اجابت میکنم دعای دعوت کننده را وقتی که من را دعا کنه وهذا هو توحيد الألوهية إنها توحيد ألوهيات خب قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الله سبحانه وتعالى میگوید واعبدوا الله عبادت الله را ولا تشركوا به شيئا واعبدوا الله إن اثبات هست که تنها الله را عبادت کنید عبادتاتون تنها برای الله صرف كنه ولا تشركوا به شيئا إن نفي هست كي شريك نأرب الله چيزي را شيئا نكره در سياق النهي ایفاده عموم میکنه لا شیئا چیزی را به الله شریک نآر چیزی را نه پیغمبری را نه نبی را نه ولی را نه سنگ را نه قبر را نه خانه را نه گنبز را ولا تشرکو به شیئا همراه الله شریک نآره چیزی را نه شرک اکبرم نه شرک اصغرم بلکه تنها الله را عبادت کنه این معنی لا اله الا الله است که واعبدوا الله لا اله الا الله ولا تشركوا به شيئا لا اله نفي اثبات است نفي كردن عبادات از غير الله و اثبات كردن عبادات تنها برای الله وقال تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه و فرمان داد است قضاوت کرد است پروردگار تو حکم کرد است فرمان داد است که الا تعبدوا الا اياه اینکه عبادت نکنید مگر او را و الله میگه و ما امروا الا ليعبدوا اله واحد و امر کرده نشدن مگر اینکه عبادت کنن یک معبود را یک معبود را عبادت کنند یک خدا را تنها بخوانند و الله میگه و ما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین و امر کردن نشده مگر اینکه عبادت کنن، مگر اینکه عبادت کنند الله را عبادت کنند الا مگر اینکه ليعبدوا الله اینکه عبادت کنند الله جل جلاله را مخلصین له الدین در حال بودنشان اخلاص کننده برای الله عملهایشان را مخلصین یعنی خالصانه اخلاص کنان اخلاص وله الدين حنفاء حنيف حنيف يعني موحدة میگن ما کننده آه، از, از میل کننده به سوی توحید حنیف کسی رو میگن که میل داره به سوی توحید رو گرداننده از شرک است و رو آرنده به سوی توحید است و الله میگه ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون و من میگه نه آفریدم جن را و نه انس را الا ليعبدوني ما قال يمكن من را عبادت كنن يعني الا ليوحدوني شيخ ما قال معنى يعبدون اي يوحدوني بيقطع عبادت كنن شيخ امام ابو حنيفه رحمه الله ترفيق ابصاد معناها معنای ايات را الا ليعبدون بمعنى تفسير كردن بمعنى يوحدوني يعني بتوحيد یعنی من را عبادت كنن به یگانگی همین است لا اله الا الله كي تنها الله عبادت كرده شود و با الله شريك آورده نشود خب اکنون این توحید بود که خیلی فضیلت بزرگ داره که این اولین و بزرگترین امر الله سبحانه و تعالی هست و توحید این اصلی دعوت تمام پیغمبرها هست اكو ضد توحید چیست شیخ میگه ضد توحیدی الشرك بالله ضد توحید شرک آوردن به الله هست و ضد ذلك الشرك بالله جل و علا اعاذنا الله من وهو اعظم ذنب عصي الله به ضد توحید توحید یک تو پرستی تنها الله را عبادت کردن به منهج پیغمبر صلی الله علیه و سلم توحید المعبود یعنی یک تو معبود معبود خود را یک تا دانستن که الله است توحید المتبوع یعنی تنها الله پیغمبر صلی الله علیه و سلام را یگانه پیروی کردن واجب همون چیز است منهج را حق همون است که پیغمبر صلی الله علیه و سلام آورد و توحید المق... و توحید المقتدى بهم اقتدا کننده کرده شدگان که مثلا صحابه و تابعین است که تنها باید انسان به با آنها تقلید کنه و اقتدا کنه و از اه، خلف و از مخالفای سلف صالح باید انسان دور باشه و ضد توحید شرکی به الله هست والعیاذ بالله الله پناه تی اعاذنا الله من الله سبحانه تعالی با شما را پناه تی از شرک که خیلی بد هست بزرگترین و بدترین گناه هست شیخ میگه او بزرگترین گناه است که الله نافرمان برداری شده است به او بزرگترین قبح هست بزرگترین جرمی هست شرک بزرگترین گناه و بزرگترین جرمی هست که الله سبحانه تعالی با او نافرمان برداری و مخالفت کرده شده است چون که حدیث صحیح است پیغمبر صلی الله علیه و سلم پرسیده شد که ای ذنب اعظم ای ذنب اعظم عند الله کدام گناه بزرگتر است در نزد الله تا اینکه انسان باید از او دور باشه پیغمبر صلی الله علیه و سلام گفتن ان تجعل لله ندا وهو خلق ان تجعل لله ندا وهو خلقك اینکه به الله ند را همتای را قرار بدی در حالی که تنها الله آفریده تا تنها الله آفریده تو را چرا پس به الله شریک ند و همتای شریک قائل میشوی الله سبحانه و تعالی میگه ان الله لا یغفر ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما الله سبحانه وتعالى میگوید الله نمیبخشد مغفرت نمیکنه نمیبخشد شریک آوردن به او را الله شریک آوردن را اصلا نمیبخشد انسان اگر رفت به توبه از دنیا برود و یغفر ما دون ذلك لمن يشاء و میبخشد عفو میکند مغفرت میکند آن گناه را که کمتر از شرک است لیکن لمن يشاء برای هر کی که بخواهد و من یشرک بالله الله میگه هر کی شریک میاره به الله فقد افترى اثما عظيما و تحقیق مرتکب شده از گناه بزرگ را شرک بزرگترین گناه است و بدترین گناه است و قال تعالی ان الله لا یغفر یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء آیت دیگر ده در دوامش میگوید و من یشرک بالله فقد ضل ضلالا بعیدا و هر کی شریک بیاره به الله پس به تحقیق گمراه شده است گمراهی دوره بسیار هم گمراه است کسی که همراه الله شریک می آره در عبادت یا در ربوبیت یا در صرف کردن نوعی از انواع عبادات فقد ضل ضلالا بعیدا و الله سبحانه تعالی میگه حنفاء لله غیر مشرکین به که باید اینها حنف حنیف باشن حنفاء جمع حنیف است حنیف میل کننده به سوی توحید رو گرداننده از شرک از حنفه گرفته یعنی میل میگن که رو آورنده به سوی توحید و رو گرداننده از شرک حنفاء لله غیر مشرکین به غیر شرک آورنده برای حنیف عکس شرک است حنیف موحد است عکس او مشرک است و من یشرک بالله فكانما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح فی مکان سحيق کسی که به الله شریک میاره گویا که از آسمان افتیده است که اونا به هر طرف دیگر پرنده ها از این طرف میبرنش یا این که مثلا شمال به این طرف بره یعنی کسی که از به الله شریک میاره پس به تحقیق راه راه گم زده است به تحقیق در کار بدی واقع شده است فالله سبحانه وتعالى مجد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم و هنگامی که لقمان برای پسری خود گفت در حالی که موعظه میکرد او را پند میداد نصیحت میکرد که لا تشرک بالله یا بنی ای پسرکم گفت لا تشرك بالله شریکی به الله نیار گفت شریکی الله اختلاف است که آیا لقمان آیا پیغمبر است نبی یا اینکه حکیم است صالح خواه نبی گوییم خواه حکیم گویم حتی حکیم هم که باشد و بنده صالح مهمترین دعوت او اولین ترین موعظه او همین بود که لا تشرک بالله به الله شریک نآر شرکی به الله خیلی بد است صرف کردن عبادت به غیر الله خیلی قبیح است این الشرک لظلم عظیم هر آینه به تحقیق شرک ظلمی بزرگ هست ظلم گذاشتن چیز در غیر موضعش میگن بنابر به حد ظلم به حد شرک ظلمی بزرگ است به شک به شک ظلم شرک ظلم بزرگ است زیرا که ظلم گذاشتن چیز در غیر موضعش در غیر جاش که باید توحید این بود که عدل این است که گذاشتن چیز در جای خود که الله باید عبادت کرده شود وقتی غیر الله عبادت شد خواه نبی از خواه ولی را عبادت کرده شد پس این ظلم بزرگ است که زیرا در غیر جا گذاشته شد و ناعدلی شد بلکه ظلم بزرگ شد و بیان تعالی ان الشرک محبط للعمل مخرج عن ملت اسلامی الله سبحانه و تعالی بیان میکرد است که شرک باطل کننده و نابود سازنده نیست کننده عمل ها است هر قدر عمل او روزه ها داشته باشه سال ها سالانه که حتی روزه بگیره حج ها رفته باشه اگر 20 بار هم که حج رفته باشه و صدقه ها داشته باشه و زکات ها برآورده باشه تمام عمل ها را انجام داده باشه ولیکن به الله سبحانه و تعالی شرک آورد شریک قائل شد به الله شرک نوعی از انواع عبادت به الله صرف کرد پس عملهاش نیست و نابود می شود مخرجون من ملت الاسلام از دین اسلام بیرون می شود از دین اسلام خارج می شود و قال تعالی ولو اشرکو لحبط عنهم ما كانوا يعملون پیغمبر الله سبحانه و تعالی گروهی از پیغمبران را ذکر میکنه بعد گوید ولو اشرکو اگر شریکی به الله بیارن لحبط عنهم ما كانوا يعملون پس نابود میشه از اونها که بودن عمل کردن. وبوز الله megad ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لئن أشركت ليحبطن عملك تكونن من الخاسرين الله سبحانه و تعالی میگه به تحقیق شد به سوی تو نازل شده است و الی من قبلك و في وحی نازل شده است به پیغمبرانی که پیش از تو بودن لئن اشرکت من الخاسرين اگر شريكي به الله بياري تو اي محمد ليحبطن عملك عملهات باطل می شود معلومه وقتی که پیغمبر کو حاشا و کلا پیغمبر کو با الله شریک نمیاره لیکن این معنیش این است که شریک آوردن خیلی قبیح است شریک آوردن تمام عمل باطل میکنه این خیلی تنبیه و آگاه تنبیه است برای امت محمد صلی الله علیه و تا اینکه از شرک دور شوند لا يحبطن عملك یعنی انسان اگر شریکی به الله بیاره عملهاش باطل میشه ولا تکونن من الخاسرین از جمله خسارت دیدگان و زیان دیدگان میباشد بده خاطر همین بود این دلالت به قبح و بدی شرک میکنه خاطر همین است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگفت اللهم انی اعوذ بك ان اش اللهم انی اعوذ بك من ان اشرک بك شیئا وانا اعلم به واستغفرک لما لا اعلم به اله میگم من پناه میبرم به تو به اینکه شریک بیارم به تو چیزی را در حالی که میدونم و استغفار و مغفرت طلب میکنم از اون چیزی که نمیدونم استغفرک لما لا اعلم به وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنه هرك الله را ملاقات كنا در حالی که به الله شریک نآورد داخل جنت بشود و من يشرك به شيئا دخل النار وهرك الله را ملاقات كنا در روز قيامات در حالی که به او شریک میاره چیزی را به الله شریک داخل دوزخ میشود داخل جنت داخل جهنم میشود و جاویدان و همیشه در دوزخ میماند وفي صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار هر که وفات کنه بمیره در حالی که همراه الله همتای را میخوانه و دعا میکنه و عبادت میکنه دخل النار حتما داخل جهنم و داخل آتش دوزخ میشود و بنا به خاطر همین خیلی شرک قبیح است و بنا به خاطر همین بود که پیغمبر صلی الله علیه و آله حدیث صحیح ترمذی گفتن ابن آدم الله سبحانه و تعالی میگه ابن آدم حدیث قدسی ده يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفرة اي فرزند آدم اگر الله میگه اي فرزند آدم اگر پیش ما بیای در حالی که به حجم زمین به کلانی و حجم زمین اگر خطا و گناه داشته باشی در حالی که همراه من شریک نآورده باشی این گناهات هم میبخشم به شک های کبیره هر قدر کرامان که باشه گناه کبیره هر قدر بسیارم که باشه از شرک پایانتر است از شرک کمتر است شیخ عبدالسلام میگوید من هو المشرک مشرک کیست میگوید فمن صرف نوع من انواع العباده لغیر الله فهو مشرک کافر هر کی صرف کنه نوعی از انواع عبادت را به غیر الله پس او مشرک کافر است هر کی گردانه قرار بوده نوعی از انواع عبادات انواع عبادات ذبح و نذر و استعانت و, و سجده و توکل و قسم خوردن و, و طواف کردن و استغاثه و دیگر انواع عبادت و طاعت را بغیر الله که صرف کرد عبادت ها را پس او مشرکی کافر است الدعاء لا يصرف الا لله و بعض نقش ذکر میکنه که یکی از بزرگترینش دعا میگه صرف کرده نمیشد مگر به الله یعنی دعا فریاد کردن خواندن خواندن و فریاد کردن نمی باشد مگر برای الله سبحانه تعالی فالدعاء عبادت امر الله بها دعا عبادت است که الله امر کرده است به این دعا که منا فدعونی من را دعا کنه مرا بخونه فمن دعا الله وحده فهو موحد هر که الله را تنها دعا کنه و عبادت کنه پس او موحد است و من دعا غیر الله فقد اشرک هر که دعا کنه غیر الله را فریاد کنه عبادت کنه پس به تحقیق شریک آورده است به الله سبحانه و تعالی قال تعالی ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين الله میگه نخوان دعا نکن دعا یعنی دعای چی عبادت باشد چی دعای مسئله یعنی طلب نکن از غیر الله و دعا نکن عبادت نکن از غیر الله ولا تدعو من دون الله دعا نکن غیر الله را ما لا ينفعك ولا يضرك چیزی که فایده نمیرسونه تو را ضرر نمیرسونه یعنی معبودهای باطله نه ضرر رسانده میتونه فایده دنیوی و الا اصل دین انسان و ضرر میرسونه به این معنی که انسان مشرک میشود ما لا ينفعك ولا يضرك شرک ضرر رسان است اما این معبودها این حسین و این عبدالقادر جیلانی نه فایده ای رسانده میتونه ذره اگر فایده هم طلب کنی نه مشکل تو کشاده میتونه نه بخت را کسی را بسته میتونه فاین فعلت فانك اذا من الظالمین الله سبحانه تعالی میگه اگر رفت تو این کار را کردی یعنی به الله سبحانه تعالی دعای غیر الله کردی همراه الله کسی را خواندی فانك تحقیق تو تاکید است که انك اذا من الظالمین آنگاه از جمله ظالمین هستی ظالم مقصود ظلم اکبر هست در اینجا یعنی از جمله مشرکین هستی این الشرک لظلم عظیم فانك اذا من الظالمين یعنی من المشرکین وقتی انسان به غیر الله شریک بیاره و غیر الله را شریک بیاره به الله شریک قرار بده عبادتش به غیر الله صرف کنه ذبح به غیر الله کنه نظر به غیر الله بس به تحقیق این از جمله مشرکا شده است و قال تعالی و من يدعو مع الله اله اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون و هر که میخواند دعا میکنه همراه الله معبود دیگری را معبودی خواه از سنگ است خواه از قبر هست خواه از درخت هست خواه نبی هست خواه ولیه اله الاخر لا برهان له به حجت نداره اینا میگه صفت کاشفه یعنی در حقیقت حجت نداره در واقع در حقیقت لا برهان له به همراه الله شریک آوردن ده هیچ حجت و دلیل نیست یکم دلیل نیست نه از قرآن نه از حدیث نه از ادیان پیشینه ادیان آسمانی پیشینه که همراه الله شریک آورده شود حتی دلیل عقلی هم نیست که همراه الله شریک آورده شود چرا زیرا که عقل میگوید وقتی الله تنها خالق و رازق و زنده کننده و میراننده که هست پس تنها او هست سزاوار عبادت و الله میگوید هر کی بخواند همراه الله معبود دیگر را که هیچ برهان و حجت و دلیلی به این کارش نداره مشرکا حجت و دلیل ندارند در شرکشان فانما فانما حسابه عند ربه حساب كتابه کتاب او محاسبه در نزد پروردگار پروردگارش است انه لا يفلح الكافرون و تحقیق رستگار نمیشوند کافرها معلوم میشه که دعای غیر الله کفر است و قال تعالی وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا و هر اینا مسجدها که خواه مثلا گوییم مسجدها یعنی یعنی روی زمین که مسجد پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه جعلیت لی الارض مسجدا و الله زمین برای پیغمبر جای نمازخانی کرده است و ان المساجد دو معنا داره یکی روی زمین که تنها باید الله عبادت کرده شود یکی مساجد یعنی موضوع های سجود جاهایی که انسان سجده میکنه همون هفت اعضایی که الله را سجده میکنند اعضاهایی که به او سجده میکنه الله را یکی مثلا پیشانی و یکی دو دست و یکی دو پا و دو زانو و یکی دو سرای پا یعنی به این چیزها دستات و روت و مثلا وای الله با الله شریک نه ان المساجد لله مسجدها خواه روی زمین باشه خواه اعضاهای سجود مخصوصی الله هست از الله هست برای الله هست فلا تدعو مع الله احدا پس همراه الله کسی را دعا نکن همراه الله کسی را نخوان و انه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا و هر اینا و هنگامی که بنده الله محمد صلی الله علیه و سلام کان يدعوه دعا میکرد فریاد چون میکرد میخوان اونها را کاد قریب بود که یکونون علیه لبدا یعنی این در سوره جن هست در حادثه جین هست وقتی پیغمبر صلی الله علیه و سلام قرآن را برای اونها خواند و دعوتشان کرد همش جمع شدن کاد یکونون علی لبدن لبدن یعنی مزدحم ازدحام کردند و پیغمبر صلی الله علیه و سلام همه جمع شدند و سخن پیغمبر صلی الله علیه و سلام را گوش کردند قل انما به قول تفسیری قل انما ادعو ربی ولا اشرك به احد بگو انما ادعو ربی من دعا میکنم ربم را پیغمبر وقتی الله را دعا میکنه حسین وقتی الله را فریاد میکنه پس باید ما هم الله را فریاد کنیم و دعا کنیم قل انما ادعو ربي تاكيد هست که انما ادعو ربي من انما به تاكيد تاکید که من تنها ادعو ربي الله سبحانه وتعالى را دعا ميكنم عبادت ميكنم نه اثبات ولا اشرك به احدا نفي هست که به ولا اشرك شريك نمي آرم به الله احدا كسرا كسرا کسی را نه نبی را نه را نه را وقال تعالى له دعوة الحق له يعني لله له دعوه الحق برای الله هست دعای خالصانه دعوه الحق یعنی دعای حق عبادت حق دعوت خواندن حق دعوت صادقانه دع عبادت خالصانه مخصوص الله سبحانه تعالی هست که تنها باید او خالصانه عبادت کرده شود له دعوه الحق تاکید است که یعنی تنها تنها دعای حق و راستین و خالصانه از آن الله سبحانه تعالی است که باید تنها الله عبادت شود والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال الله سبحانه وتعالى بعد بيان میکنه در قرآن در حقیقت در قرآن مدح و امر به توحید است و مدح و عاقبت موحدها را ذکر کردن است و در قرآن منع و برحذر کردن از شرک است و در قرآن بیان باطل بودن و دلیل های قبیح بودن شرک است که الله میگه یکش همین که الله والذین يدعون من دونی و اون کسانی که دعا میکنن میخوانن از غیر الله اون معبودها لات و عزا و دیگر معبودهایی که عبادت میکنن از غیر الله الله میگه لا یستجیبون لهم بشیء استجابت نمیکنن نمیتونن جواب بتن اونها را چیزای میخواستگیشان بتن اگر هفت هزار طلب هم کنن مگر کباست مگر مثل کسی که دستاش دو دستش طرف آب میکنه تا اینکه آب به دهانش برسه یعنی یادا پیش دریا ده دست ده طرف ده دست برداره طرف آب کنه مگر آب آمده ده دهنش میدرایه الله میگه و ما هو ببالغه این آب رسنده نیست داخل شونده نیست در در دهانش در دستاش نمیایه آب مثل همین یعنی دعای غیر الله هیچ به هیچ فایده و نفعی نداره الله مگر بنابر و ما دعاء الكافرين الا في ضلال نیست دعای کافرها مگر در گمراهی و در تباهکاری یعنی این ضرب المثل بزرگ است که شریک می آوردگی به الله مثل یک انسان است که در لب آب ایستاده است بجای جای به دست آب بگیره نه بلکه همین تا ایستاده است و طلب داره که آب خود به دست بیاید برسه مثل همین است بگد مثل کسی است که کشاده دستاشه کفاشه و سوی آب تا اینکه به دهنش آب برسه در حالی که هرگز این آب به دهن او نمیرسه و به دستاش هم نمیآید و قال تعالی این نفی شریک آوردن به الله سبحانه و تعالی هست یک نوعی نقض و نقدی شرک آوردن به الله هست و قال تعالی والذین يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون و کسانی که دعا میکنن میخوانن از غیر الله لا يخلقون شيئا چیزی را نمی آفرن یعنی لات و عزا یا که نبی یا ولی مگر آفریده میتونه چیزی را و هم یخلقون که اینها خود آفریده شدند القادر جیلانی مخلوق است آفریده شد و بهاودین هم و همچنین حسین هم اینها همه مخلوقای الله سبحانه تعالی هستند آفریده شده هستند اموات غیر احیاء اینها مرده های هستند زنده نیستند و ما یشعرون ایان یبعثون و خود این معبودهایتان که القادر و غیرش لا یشع نمیدانند که کی بر برانگیخته میشوند دوباره زنده کرده میشوند یعنی اینها خود نمیدونن قیامت کی میآید و دوباره زنده میشوند چگونه شما اینها را دعا میکنید چگونه اونها را عبادت میکنید خیلی تف... این سفاهت و این در حقیقت خیلی بیخیردی هست که کسی را عبادت کنی در حالی که اون مرده هست مرده های هست مرده در زیر خاک است و قال تعالی فلا تدعو مع الله اله اخر فتكون من المعذبین پس نخوان همراه الله معبود دیگر را تا اینکه از جمله پس این که از جمله معذب عذاب کرده شده ها باشی یعنی همراه الله معبود دیگر نخوان تا این که عذاب نشوی معلومه کسی همراه الله دعوت بکنه میخونه غیر الله را پس از از جمله عذاب شدگان میباشه بلکه جاویدان همیشه در آتش جهنم میسوزه و قال تعالی یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل داخل میکنه شب را در روز و داخل میکنه روز را در شب و سخر الشمس والقمر کل يجري لاجل مسمى الله مسخر کرده است در زیر فرمان خود قرار داده است آفتاب و ماهتاب را هر یک اینها حرکت میکنند تا وقت معین ذالکم الله ربکم له الملك. آن است پروردگار شما له الملك و ملک مخصوص او هست والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر و کسانی که میخوانید شما ای مشرکا از غیر الله مالکی صاحب یک قطمیر هم که نیستند قطمیر پوست تا که هست در در دانه خورما که خیلی تونک هست یعنی کمترین چیز هم کمترین چیز هم مالک نیست در این چیزهایی که شما غیر الله میخوانید این معبودهای باطله شما مالک چیزی نیست الله میگه این تدعوهم لا يسمع دعاءكم اگر اونها را دعا کنه فریاد هم که کنه دعای شما را فریاد شما را نمیشنوان ولو سمعوا ما استجابوا لكم اگر شنیدم هم به فرض ما لكم استجابت نمیکنن جواب داده نمیتونن دعاتون بر بر جا کرده نمیتونند و یوم القیامت یکفرون بشرککم و روز قیامت کافر میشوند انکار میکنند شرک شما را بیزاری میجویند از شریک آوردن شما خود این معبودها از عابدها معبودها از عبادت کننده ها بیزاری میجویند و براعت و بیزاری خود را اعلان میکنند الله میگد ولا ینبئک مثل خبیر تو را خبر و آگاه نمیکند مثل خبر مثل مثل داننده ولا ينبئك مثل خبير یعنی این خبر از یک ذات خبیر و خیلی با خبر و دانای به تو خبر داده است است که روز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 کرده میتونند یا الله به من خوبی و رحمتی را بخواهد آیا اونها رحمتی الله را من کرده میتونن سوال همین که معبودهای باطل شما آیا ضرر و فایده رسانده میتونن قل حسبی الله این توحید است بگو کافی است مرا الله سبحانه تعالی علیه توکل المتوکلون پس باید به با الله توکل کنند توکل کننده ها و باید عبادت توکل را و غیرش را تنها به الله صرف کنند و برای الله قرار بدین و قال تعالی قل ارايتم ما تدعون من دون الله اروني ماذا خلق من الأرض ام لهم شرك في السماوات بگو خ... قل بگو ارايتم ما خبر بدهید مرا از آن که دعا میکند عبادت میکند از غیر الله ارونی نشان بدهید مرا ماذا خلق من الارض چه چیز آفریدن در روی زمین یعنی چه چیزی آفریده شده از این معبودهای شما هست کمترین چیزم که باشه ام لهم شرک في السماوات یا اینکه برای این معبودهای شما شراکت و در همراه الله هست در آفریدن آسمان ها یا در آسمان ها نه البته این معبود های شما نه چیزی را در زمین آفریدن نه شراکت و همراهی الله کمک کننده الله هستند در آسمان ها الله میگه ایتونی بکتاب من قبل هذا او اثاره من علم ان کنتم صادقین بیارید بدهید مرا به یک دلیل کتاب پیش از این گفته باشه همین شرک آوردن به الله را اثبات کرده باشه یا اینکه او اثاره من علم یعنی بیارید به من یک علمی کمی هم که باشه اگر در این دعواتان راستگو هسته یگام کتاب پیشینه مگر شما را امری بشید کرده است از تورات و انجیل زبور یا اینکه یگام اهل علمی از علمای پیشینه شما را امر کرده است از پیروای پیغمبرها بشید که آوردن به الله یعنی کمترین اثار یعنی علم قدی علم و کلا باشه یعنی اثری یک نتیجه نشانه از علم بیاره که در این شرک آوردارتان حجة الدليل بوشا الله مكتب ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون الله مكتب كيس گمراه تر کیس گمراه تر از کسی که دعا میکند از غیر الله کسی را که لا یستجیب له الى يوم القيامه استجابت کرده نمیتونه خوانده این فریادی کردگیشه یا این دعای کردگیشه تا روز قیامت جواب داده نمیتونه و هم عن دعائهم غافلون و این معبودها کسانی که عبادت میکنه از غیر الله از دعای این عبادت کننده ها از این مشرک ها و قبوری ها غافل هستند از دعای اینا خبر ندارن الله میگه و اذا حشر الناس كانوا لهم اعداء و بعبادتهم كافرين و وقتی که حشرین جمع کرده شد وقتی که جمع کرده شد همه مردم ها و معبودها كانوا لهم اعداء این معبودها دشمن های ها میگردن از اینها براءت میجوین و كانوا بعبادتهم كافرين و این عبادت ها را انکار میکنن که میگن ما امر نکردیم ما را نمیپرسیدن اینها نه ملائکه را نمیپرسیدن اینها صالحین و عیسی علیه السلام و حسین و عبد القادر جیلانی را نمیپرسیدن بلکه شیطان ها و جن ها را عبادت میکردن و میگن و ثبت فی السنن عن نعمان بن بشیر رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الدعاء هو العباده پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفتن دعا عبادت است به شک بلکه بزرگترین دعا است. دعا بزرگترین عبادت است الدعاء هو العباده یعنی دعا و عبادت است خب شیخ خصومت الخصومت بین رسولی و قومهم فی هذا التوحید جدال و منازعه و خصومت در بین پیغمبرها و قومشان در همین توحید بود یعنی بین پیغمبرها و بین قومهایشان که حضرت نوح علیه السلام 950 سال دعوت کردن در همین نوع توحید بود مخالفت هم زدیت هم در همین نوع توحید که توحید الوهیت است و هذا التوحید ای توحید الالوهیه هو الذي وقعت فيه الخصومه بين الرسل و اممهم این من توحید همین توحید الالوهیت توحیدی که تنها الله عبادت کرده شواء عبادت به غیر الله صرف کرده نشود همین بود خصومت و خصومت یعنی نزاع و خلاف و جدال بین پیغمبرها و بین امتشان خلاف در همین بود ارسلت الرسل ارسلت الرسل من اجل هذا التوحيد پیغمبرها فرستاده شد به خاطر همین توحید توحید الوهیت وهو الذي ارسل الله رسلا من اجل بيانه والدعوه اليه و این توحید الوهیت توحید است که الله پیغمبرها را به خاطر بیان همین توحید و دعوت کردن به سوی همین توحید فرستاد و انزل الكتب في تقريره وتوضيحه والاحتجاج له و ها را نازل کرد برای اثبات کردن همین توحید الوهیت و آشکار کردن و بیان او و حجت کشی برای توحید الوهیت این خیر که باشه پس باید دعوتگر و همچنین مسلمان هم باید بزرگترین اهمیتش در توحید اولویت باشد در دعوتش که همین توحید اثبات کنه و, و تکرار کنه و ضد توحید که شرک است او را بر حذر کنه و معنی کنه الله میگه و لقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ما به تحقیق فرستادیم در هر امت پیغمبر را که ان اعبدوا الله عبادت کنید الله را که این عبادت الله هست اثبات کردن عبادت برای الله و جتنب الطاغوت و دوری بجید دور شوید از عبادت غیر الله طاغوت یعنی عبادت غیر الله عبادت غیر الله سبحانه تعالی از معبودهای باطله طاغوت بعضی میگن شیطان هست و بعضی اهل علم میگن سحر است و بعضی اهل علم میگن کعب ابن اشرف است اون مهم طاغوت یعنی عبادت غیر الله عبادت غیر الله دور باشه دور بودن چه جایی در او نزدیک شدن و او را انجام دادن عبادت غیر الله باطل هست و قال تعالی و ما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي الیه انه لا اله الا انا لا اله الا انا فاعبدوني. الله میگه ما نفرستادیم پیش از تو پیغمبر را مگر اینکه وحی میکردیم به سوی پیغمبر که نیست معبود بر حق جز من فاعبدوني پس من را عبادت کنید به توحید ای فوحیدونی من را عبادت کنید چون که ابن عباس و ابن مسعود گفتن عبادت فعبدون در قرآن به معنای وحیدون هست یعنی تنها ما را به توحید یگانه و قال تعالی ينزل الملائكه بالروح من امره على من يشاء من عباده ان انذروا انه لا اله الا انا فاتقون الله نازل میکنه ملائکه ها را به وحی به فرمان خود به هر کی بخواه از بنده هایش به این معنی که الله هست که ملائکه ملائکه جبریل علیه السلام را به که بخواه از بنده هایش وحی را نازل میکنه و اینکه پیغمبر پیغمبرها یعنی پیغمبرها را الله سبحانه تعالی اختیار میکنه و فرمان شما میده که ان انذرو اینکه بیم بدهید بیم بدهید قوم های خودتون را برحذر کنه که نیست معبود بر حق جز من فتقونی پس از من تقوا کنه و من را عبادت کنه خب وفتتح به الرسل دعوت قومهم الى الله پس میگه پیغمبرها دعوت قوم خود را به همین نوع توحید آغاز کردن شروع کردن ابتدا کردن کل رسول یقول لقومه هر پیغمبر برای قومش میگوید اعبدوا الله ما لكم من اله غیره غیره الله را عبادت کنید نیست برای شما معبود غیر الله سبحانه و تعالی در سوره اعراف آیه 59 ده آیه 65 ده آیه 73 آیه 85 حضرت نوح علیه السلام حضرت هود علیه السلام قومش گفت حضرت صالح علیه السلام قومش گفت حضرت شعیب علیه السلام قومش گفتن که عبد الله ما لكم من اله غیره و کل رسول صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین دعوتشان همه بود دعوت کردن به اینکه الله را عبادت کنه و و عبادت غیر الله را ترک کنه و واگذاره و قال تعالی و اذ قال ابراهیم و ابراهیم اذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه و حضرت ابراهیم وقت بیاد بیار ابراهیم را اذ قال لقومه وقتی که گفت برای قومش اعبدوا الله واتقوه الله را عبادت کنه واتقوه و تقوا کنه به الله شریک نآره بترسه ذالکم خیر لكم ان کنتم تعلمون این برای شما بهتر است اگر میدونسته باشه عبادت الله بهتر است به شک انما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون افكا شما گفتن ای قوم عبادت میکنه از غیر الله بتهای را و تخلقون افکن یعنی يعني شما می آفرید دروغ های را تخلقون یعنی این عبادت هایی که میکردگیتان همه افترا و دروغ هست که و تخلقون یعنی می آفرید دروغ را می آفرید و عبادت میکنید خودتان عبادت میسازین از پیش خود ان الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقا هر کسانی که عبادت میکنه از غیر الله برای شما رزق را مالک و صاحب نیستند فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له اليه واشكروا له إليه ترجعون فابتغوا عند الله رزق يعني رزقاتنا طلب کنه از الله سبحانه و تعالی و الله را عبادت کنه و شکر له الله را شکرگزاری کنه برای نعمت هایش بزرگترین شکر نعمت این توحید است الیه ترجعون به الله سبحانه و تعالی بازگردانیده میشوه و حساب و کتاب کرده میشوه و قال تعالی عن نبی یوسف یوسف علیه السلام نبی پسری نبی و باباش هم نبی يوسف ابن يعقوب ابن إبراهيم حزتي يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم وقال تعالى عن النبي يوسف يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن ابن إبراهيم عليه السلام حزتي إبرا... نوح چگفت حزتي يوسف عليه السلام چی گفتن در زندان بودن در حال سخت بودن قال يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار سوال این دو رفیقش این دو نفری همراه در سجن بوده سوال از خواب بود که من خواب دیدم سوال از خواب است لیکن حضرت یوسف علیه السلام امر مهم توحید را اول پیشکش میکنه سوال از خواب است که من خواب دیدیم و میخیر بجای تعبیر خواب کنه اول لیکن مهمتر از تعبیر خواب مهمتر از تعبیر خواب و تأویل خواب این توحید است که یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار آیا های گوناگون چند خدایی بهتر است یا اینکه یک الله که یکتا هست و قهار است و غالب کن... مغلوب کننده همه هست ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم و ما انزل الله بها من سلطان تعبیر خواب است لیکن مسئله مسئله توحید که شد مهمتر از تعویل خواب ما تعبدون اون که عبادت میکنه ما تعبد عبادت نمیکنه عبادت نمیکنه از غیر الله مگر نامهای را معبودهایی که خودتان نامگذاری کرده خودتان و پدرهایتان ما انزل الله بها من سلطان الله حجت و برهان برای عبادت غیر غیر الله حجت نازل کردگی نیست این الحكم الا لله نیست حکم مگر از آن الله خب چی هست کنن این الحكم الا لله این حزبی ها و اینها دائم این الحكم الا لله در باب همین تطبیق شریعت مقصود همین مسائل اه، حد ها میفهمند یکی خیلی نیست این الحكم الا لله نیست حکم مگر از آن الله امر الا تعبدوا الا اياه این الحكم الا لله در پرتوی امر الله تعبدوا الا اياه فهمیده می شود به شک اجرا کردن حد از حدهای الله یکی از واجب واجبات است یکی از نوعی از اجرای امر الله سبحانه و تعالی هست به شک لیکن این الحكم الا لله را تنها در یک چیز فهمیدن و در امور اعتقاد از منهج سلف خارج شدن و از مسئله عقیده اهل سنت و جماعت یا اینکه به خاطر این الحكم الا لله گفته امرهای دیگری الله را مخالفت کنی یا به خاطر این الحكم الا لله گفته بخ... اقرار کنی شرک قبوری ها را و مخالفت مخالف ها را تا اینکه به کرسی برسی این خیلی خطای بزرگ است یوسف علیه السلام گفتن این الحکم الا لله امر الا تعبدوا الا ایه نیست حکم مگر از آن الله که امر کرد که تنها الله را عبادت کنه ذلك الدین القیم این از دین راست و مستقیم ولكن اکثر الناس لا يعلمون لیکن بسیار از مردم نمیدانند بعد خوابش تعبیر کرد شیخ میگوید لیس للمشرکین حجه فی شرکهم مشرکا برای شرک آوردنشان یکم حجتی و وليس للمشركين مستند في شركهم لا من عقل صحيح ولا من نقل عن المرسلين مشرک شرک می آوردگی به الله از قبوری ها از رافضی ها از دیگر شرک می آوردگی ها در شرک آوردگیشان نه دلیل مستند حجت برهان ندارن نه از عقل صحیح یعنی از عقلی که تغییر داده نشده است و نه از نقل صحیح یعنی نه از نقل از پیغمبرها یعنی هم دلیلی نداره قال تعالی واسأل من ارسل من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون بپرس میگوید کسانی را که ما فرستادیم پیش از تو از پیغمبرها خدا شب اسلام معراج باشه یا اینکه از پی پیروای اونها بپرس یعنی پیغمبرها را بپرس ای رسول خدا محمد صلی الله علیه و آله یا پیرو پیغمبرها را بپرس یا اینکه پیروهاشون که اجعلنا من دون الرحمن آلیت یعبدون آیا ما از غیر الله الله خود میگه آیا ما از غیر الله رحمان معبودهای قرار دادیم تا اینکه عبادت کرده شوند یعنی مثلا همین شرک شما را آیا ما امر کردیم آیا ما قرار داده هستیم والمعنى انه لا يوجد احد من المرسلين دعا الى عباده الهه مع الله معنا این است که کسی از پیغمبرها دعوت کردگی نیست به عبادت معبود بو الله سبحانه وتعالى <clears throat> بل كلهم من اولهم الى اخرهم يدعون الى عباده الله وحده لا شريك له بل كما پیغمبرها از اولینشان نوح عليه السلام و حتی پیش از این آدم تا آخرینشان محمد صلى الله عليه وسلم دعوت میکردن دعا میکردن فریاد میزدن دعوت میکردن مردم را به عبادت الله یکتا که شریک ندارد الله سبحانه وتعالى و نبه الله الى دلیل عقلی يبطل شرك المشركين و همچنین الله سبحانه وتعالى یک دلیل عقلی را تنبیه داده میگوید که باطل میکنه شرک مشرکا که الله میگد قل ارایتم ما تدعون من دون الله ارونی ماذا خلق من الارض ام لهم شرک فی السماوات بگو ما را خبر بده از آن چیزهایی که عبادت میکنی شما مشرکا از غیر الله سبحانه و تعالی ارونی ماذا خلق من الارض نشان بدهید مرا چی چیز آفریدن در زمین در زمین هیچ چیز نآفریدن این معبودهای شما ام لهم فی السماوات یا اینکه شریکت و شراکت همراه الله دارند در آسمان ها نه نه در زمین مخلوق را آفریدن نه در آسمان شریکی هستن با در آفریدن با الله ایتونی به کتاب من قبل هذا بیارید مرا به کتاب پیش از این قرآن که اجازت داده باشه همین شرک او اثارت من علم این کنتم صادقین یا بیارید اثری از علم که شرک در او اجازت شرک باشه با علم و به دلیل این کنتم صادقین اگر شما این دعواتون را صادق هسته شیخ میگه هذا دلیل عقلی قاطع على ان على ان على أن كل من سوى الله فعبادته باطلة إن دلي عقلي قاطع هست که هر کسی از غير الله عبادته باطلة اذ لم يخلق شيئا بخطر كي تيزي ناو ولم يكن له معاونه على خلق شيء وهم چنين الله را کمک هم نکردن در آفریدن تيزي وإنما الله وحده المتفرد بذلك وإن تنها الله است آفرنده فلما عبادتهم اذا <clears throat> پس چرا عبادت کرده شود غير الله ثم نفى الله أن يكون المشركين دليل من النقل عن الكتب المنزلة أو الرسل المرسلة فيما ذهبوا إليه من الشرك بعد ذلك الله سبحانه وتعالى نفكر کرد انکار کرد که دليل مشرکات دلیل ندارند دلیل نقلی از کتابهای نازل شده یا از های فرستاده شده در همین شرکی که انجام دادن دلیل ندارد مطلقه فبان يعني بس ظاهر شد معلوم شد اشكار شد كي مشركا هیچ حجته ندارن اصلا فكانوا من الخالدين في نار جهنم وبئس المصير بس مشركا بود جاودان در آتش جهنم هستن آه، چقدر جای بدی هست بازگشتی و جای بدی هست این جهنم والعياذ بالله ومما تقدم يعلم أن هذا التوحيد هو أول الواجبات وأهم المهمات وهو الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه از اون گذشته میگه معلوم میشه که تو این توحید توحید الوهیت اولی واجبات هست به شک اولی واجبات توحید الله سبحانه و هست که اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله یکم توحید مرسل توحید الله سبحانه تعالی یعنی يعني فرستاننده رسول رای کننده که الله است که تنها عبادت شوه و اشهد ان محمد رسول الله توحید مرسل توحید فرستاده شده یعنی يعني تنها او باید اه، پیروی کرده شوه و راه و روش او باید اه، اه، عمل کرده شوه و اهم المهمات مهمترین مهم ها همین توحید الوهیت است و هو الذي زیرا که همه عمل ها بعد توحید قبول است روزه و حج و زکات و صدقات و یاردم کردن محتاج و کم بزعت ها و تمام انسان ها تمام کارهای نیک شرطش توحید است توحید که نشود این عمل ها قبول نمیشه اصلا مشرک است مشرک عملش باطل است و هو الذي لا يقبل الله و این توحید است اسكي الله قبول نمیکنه از ما دین رب بجز این دین توحیدی دینی یکتا پرستی دینی در او تنها عبادت الله سبحانه و تعالی هست و ترک کردن شرک و, و باطل دانستن ترک کردن شرک و باطل دانستن شرک و دور بودن از شرک و مشرک ها